Indijā ir sens stāsts par dievu Brahmu, kurš bija ļoti vientuļš. Nekas cits kā Brahma neeksistēja, un viņam bija ļoti garlaicīgi. Brahma gribēja spēlēties, bet nebija ar ko, tāpēc viņš radīja skaistu dievieti, maiju, lai varētu spēlēties un priecāties. Kad Brahma pastāstīja maijai, kam viņa radīta, viņa teica, nu labi, spēlēsim pašu jaukāko spēli, bet tev jādara tas, ko lieku. Brahma piekrita un sekojot maijas nu, norādījumiem radīja visumu. Brahma radīja sauli un zvaigznes, mēnesi un planētas. Tad viņš radīja dzīvību uz zemes, dzīvniekus, okeānus, atmosfēru, itin visu. Maija teica, cik skaisti ir šī tevis radītā pasaule. Nu es gribu, lai tu radi tādu dzīvnieku, kas ir tik saprātīgs un apzinīgs, ka spēj novērtēt tevis radīto. Beidzot, Brahma radīja cilvēkus, un to paveicis jautāja Maijai, kad sāksies spēle. Mēs to sāksim tūlīt pat, viņa atbildēja. Viņa paņēma un sagrieza Brahmu mazmazītiņos gabaliņos. Viņa ielika pa gabaliņam katrā cilvēkā un teica, nu sākas spēle. Es likšu tev aizmirst, kas tu esi, bet tev būs jāatrod sevi. Māja radīja sapni, Un vēl šodien Brahma cenšas atcerēties, kas viņš ir. Brahma ir tevī, taču māja neļauj tev atcerēties, kas tu esi. Atmodies no sapņa, tu atkal kļūsti par Brahmu un atgūsti savu dievišķumu. Brahma tevī saka, nu labi, es esmu pamodies, bet kā ir ar pārējo? Tagad tu zini mājas viltību un vari dalīties patiesībā ar citiem, kuri mēģina pamosties. Divi skaidri cilvēki viesībās jau var atrast daudz vairāk prieka. Trīs cilvēki vēl vairāk. Sāc ar sevi. Arī citi sāks mainīties, līdz beigās viss sapnis, visas viesības būs skaidrs.